บุ๊กทูแปดสิบเอ็ดอดีตการหนึ่ง p r o š l เขียนปีสติเขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ on je napisao pismo และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ a ona je napisala razglednicu อ่าน č ิต a t เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ On je čitao ilustrovani časopis และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม a ona je čitala knjigu. หยิบ uzeti เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน on je uzeo cigaretu เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น ona je uzela komad čokolade เขาไม่ซื่อสัตย์ แต่เธอซื่อสัตย์ On je bio neveran, ali je ona bila verna. เขาขี้เกียจ แต่เธอขยัน On je bio lenj, ali je ona bila vredna. เขาจนแต่เธอรวย On je bio siromašan, ali je ona bila bogata. เขาไม่มีเงินมีแต่นี่ On nije imao novca, već dugove. เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้าย On nije imao sreće, već peh. ขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลว On nije imao uspeh, već neuspeh. เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ On nije bio zadovoljan, već nezadovoljan. เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ on nije bio srećan, već nesrećan. Kao pen mit On nije bio simpatičan, već antipatičan.